Japoniako borroka kirolori gizon azkar eta koskorrak sustut kilota handi batekin borrokan ari direnak emazte gutxi batzu ere badira. Sumoak beraz, txapelketak badira, Japonian eta badira Euskaldun batzu, ez sumoak direnak ez, edo bekeran ondaruak batzu, disiplinari interesatzen direnak. Simpleki komentatzen dituzte lehiak zuzenean, Twitchen sarean eh, beraz, eta gainera ondaruko irratian ere radisu irratian. Ja, hobuseko natxe atzorri duen kontra balu, buruk dizen je. Ne, hor da berezitasuna, eh? sumoen disiplina berezia da, guretzat, behintzat, eh? eta zer bada sumo bat baino bereziago onda bat, biztadena. poin, poin. Opa! Eta ba, presinist hartuko zen, bueno, riudunek. Bueno, riudunek alduko baleuke, hamen da beste kandidato bat. Ez dakiko Euskaraz ala Japoniera zari diren batzutan. Eta egiazko sumo gikak dira. Youtubeen baitu zeberen bideoak leia ikusten da eta komentarioak Euskaraz, berdemoran, Japonieraz gibelean ari direlarik. Facebook eta Twitterren ahapatuko dituzue, kasu entzunongin hola deitzen diren. Kukulu mutxun sumo euskeraz. Eta Wikipediak dionaz, arauak simpleak dira lurra oinzolaz soili kuki daiteke, borrokalariak gorputzaren beste edo zein zatiz unkitzen badu zola galdu du, bai, borroka zirkulutik kanpo dena kamporatua da, legez kanpoko teknika bat erabiltzen duen borrokalaria ere galtzailea da, eta mauasia borrokan erabiltzenen jantzi bakar hori, eh, galtzen duen borrokalaria kanporatua eh, da ere. Su egiten egeski jana, igande atxaldeko siestako proposamen egokia da. Bixar arte, bixar arte, eh. bixar askan egun, Zezurako! Justu kito ondarroa gazari baikira Twitteren ikusi dut kontu bat etimotxioak deitzen dena. Euskal etimologiak ematen dituenak, kasi berria da eta bon adibidez bada behorlegi. Bere txioan dionaz behorlegi senaren misterioa bere atzizkian da legi forman badirudi tegi atzizkitik abiatua dela. Degi, legi, diseitu, liseitu, gertatu dena ere ondotik. Uh, antzekoa dugu iru legirekin berreuza, haren forma zara irur legi baitzen, moala, behor legi dentzat, ez da erretxa segitzia bai badakit, biriatu ere latinezko privatus, privatu datorkio gogora, toponimo bilakatua berau eta jatorrian jabetza pribatu bat izendatuko zuena. Bidiatu. Bo aski zehatza da, hor behitzen gikentzat da, eta galderak egiten nahal, dizkiozue gainera, erantzuten du julenek tuiterren, ente esabauzue, etimo txioak. Oiana eta xalbat! <laughs> Zer galdu ze pasada? Ah, eta bitz, mi ere gaur, iparaldeko biga, izan maitirastuntan mi baziak eta bidea markatu ere egiaren. Kontsignak ez baitzituzten beti errespetatzen oianak hitz bat asmarazi berzioan bere lagunari. Atorra, jantzi egan ondotik, beste proposamen bat. Eguzik beti dertu? Eguzik beti emaiten ditu, bon hitz bat baino gehiago, lankide bat haintxegur hemen aipatzen du, arraunlarien zat berdin. Uh, estropadetan aritzen direnak. Beraz. Aholkuren bat. Kontsinak untsa irakurri eta egespetatu. Kontsinak bete. Bon, justuki mi iluzek ere deialdi bat luzatzen du. Ezagutzen duzue Euskaraz izen berezia duen edaririk alkolaz ari gira. Edo ari dira. Adibidez, pitilingori. Hori da, anobeltza, kas laranjarekin edo txirrisklas, botka, Coca-Cola eta limoia. Hmm. Batzuen proposamenak agertu dira, Twitterren zurra kapotea, anobeltza, fruituak eta sukria. Uri, sangria ez. Pitilingurri duriz bastan inguruan erten da txurrumuski eta batzuk ere butanitoa, patxarana eta kas nahazten direlarik. Koktelen edukiak bezain bat izenak dira bitxiak naski hemen. Bali bauzio proposamenik, eh, mi Ah, eta jostatzea maite baitu ze, jakin egunean behin berriz hasten dela zuen telefonuetan, sasoi berria hastelen untan hasten da, zbazinuten jakin. Eta bukatzeko gaurko objektu bikaina, sagu magikoa. Ordena gailuari konektatu den txagoa gira, zuen laneko e-mailak ez dituzue gehiago kontsultatzen alko gaueko amaretan. Lana finida gaueko amaretan, aski lana! Balance Mouse xaguari esker, sobera oren egon bazizte lanean, Samsungen xagua, eskuetatik eskapatzen da bat izte lanean haitzen al, aski egin marima uzie, egi asko xago bat bezala. Hau bai teknologia berrian arribitxia, ezin besteko aznekian nola gelditu lan egiten. Besa se le hori, besa, ez da, besa hau, eh? Besa se le hori, si... Xare zozalak, zare zozalak. Xare zozalak. Besa federazioa, a ver?